post quindec iaroi. La unua transplanto de coro inter homoi ocasis antau quindec iaroi ie la tria de decembro 1967. Gi estis grava pasio, sed oni devis aldoni multe da esploro cae laboro de medicinistoi, gis oni povis consideri gin vera successo tia cunigio de fortoi estas ofta fenomeno en medicino. La sudafrica chirurgiisto Christian Barnard estis la venquinto de concurado inter avantgardai medicinae centroi qui pretis baldau fari la samon, char la operatio iam estis farita inter bestoi. Lia opportuna antauen pasio causis jaluson, segve multe da disputado, sed oni ne successis ombrigi lian gloron. Ancao iui sociopoliticae criticoi aperis pro la ras apartiga regimo en Sudafrico. Post unu monato, usona centro annonsis la saman atingon, en Brasilo post ses monatoi, la unua en Latinamerico dum la iaro 1968 oni plenumis en pli ol cent tiaen operazioin en la mondo. Baldau cetiu nombro draste falis, char la curacistoi rapide perceptis che ne sufficias la tecnico de chirurgio por solvi la problemon de cur malsanulloi. La homo quiu unua foie en la historio ricevis en sian bruston coron de alia homo, post vivis appena dec hoc tagoin. La unua Brasila paciento post vivis malpli ol unu monaton. Infectoi pro immunologia manco, cae rifuso de aliula organo flanque de la ricevinta corpo, estis la grava problemo solvota. Dum la sequai iaroi, operatioi por cor transplanto draste malpliigis. Nur en la iaroi post 1980 recomencigis tiai transplantoi. Tion causes la el trovo de medicamentoi qui evitas la biologian refuson de fremda organo. La pleconata cae historie grava drogo estas ciclosporino A per gi oni successas controli la immunologian systemon. Poste, aliai medicamentoi estis eltrovitai, ciui evitas angiaen complicajoin en ricevintoi de aliula coro. Nun tempe, pacientoi post vivas pli ol deciaroin post tia transplanto. Oni calculas che baldau tiu tempo atingos dec quin iaroin. En Brasilo, la Universitato de San PAULO decide laboris en tiu campo. Iui talentae cae sin dedicei chirurgiistoi per sia contribuo lasis sia in nomoin en la historio. Cun laboro inter Brasilei cae USONAI centroi considerinde pli bonigis la evoluadon en Brasilei facai servoi dum la iaro 2017, tricent sepdec pacientoi ricevis aliulan coron. Farigias nun tempe granda defio convinci familianoin de cerbo mortinta homo che indas transdoni lian coron al alia cun homo. Nun tempe ducent quindec cor malsanuloi attendas la chanson ricevi novan coron cae plu vivi. Multae el ili bone resanigas, revenas al activa socia vivo, al sia familio, ec al sia laboro. Indas celebri tion atingon de medicino post quindec iaroi.